Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Անտոնայություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Խորհրդակցություն Արցախի պաշտպանության բանակում։ Գետավան համայնքում հանդիսավորության բացվել է համայնքային կենտրոն։ Համագործակցության հուշագրեր են ստորագրվել Մարտակերտ եւ Լիբանանի Բուրչամուտ քաղաքների, ինչպես նաեւ Կովսական եւ Լիբանանի Այնջար քաղաքների միջև։ Ստեփանակերտում կայացել է Արմեն Դավթյանի Վաճական թակավորի սահմանադրությունը Արցախից Արցախ գրքի շնորհանդեսը։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Մայիսի 13-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հարաբերական կայուն իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Նշված ժամանակահատվածում հակամարտ ձորքերի շփման գծում հակարակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 գրակոց։ Բացի վերոնշյալ խախտումներից, շփման գծի արևելյան հատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Երեք նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանին։ Նախագահ Սահակյանը շնորհավորել է Զոհրաբ Նացականյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո Զոհրաբ Նացականյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Արցախը լինելու է դիվանագիտական ճակատում առաջնահերթությունների շարքում, լինելու է մինչև այն պահը, մինչև որ վստահ չլինենք, որ Արցախի անվտանգությունը, Արցախի զարգացումն ընթանում է իր բնականոն ուղիով, ասել է Զոհրաբ Նացականյանը։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է Դավիթ Տոնոյանին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այցելել է պաշտպանության բանակ, որտեղ Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը ներկայացրել է հակամարտության գոտում արկա օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, անդրադարձել այն բոլոր գործընթացներին, որոնք իրականացվել ու շարունակում են իրականացվել հանրապետության պաշտպանական համակարգի ամրապնման ուղղությամբ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցել են նաև Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Նացականյանն ու Մասիս Մայլյանը, քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցությանը վերաբերող օրակարգային տարբեր թեմաներ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ղեկավարող հանձնաժողովի պատվիրակությանը, կառույցի ղեկավար Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցության ղեկավարման ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցության ընդլայնման ու խորացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ռոբերտ Նազարյանը նշել է, որ Արցախի գործընկերների աջակցությամբ լայնածավալ ուսումնասիրություններ կկատարեն բարձելու արկա սակագների հիմնավորվածությունը։ Հանդիպման ժամանակ երկու հարց բարձացվեց։ Առաջինը դա Արցախի Հանրապետության էներգետիկ համակարգ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգին լիարժեք միանալու եւ հուսալի անվտանգ էլեկտրոէներգիայի ապահովում որպեսզի իրականացնենք եւ դրա հետ կապված մեկտեղելու մեր հնարավորությունները ներդրումների տեսքով եւ երկրորդը հարցը վերաբերվում էր հերարխտակության ոլորտին, որտեղ կա խնդիր խնդիր հետևյալ պատճառով, որ այստեղի որոշ ծառայություններ ավելի թանկ են, քան Հայաստանում, պետք է խորը վերլուծություն արվի գնահատելու իրավիճակը եւ այդ իրավիճակի հետ կապված լուծումներ գտնվի։ Ստեղ ավելի բարդ է խնդիրը կան էներգետիկայի բնակավարում, որովհետև մենք ունենք շատ փոքր բաժանորդային բազա, սպառողները փոքր են, բայց կատարված ներդրումները, որոնք իրականացվել են որպեսի ապահովի կապով մեծածավալ են եւ պետք է այստեղ հավասարակ շռել երկուսի շահերը՝ սպառողի շահը, ներդրողի շահը։ Այստեղ ավելի լուրջ աշխատանք է պահանջվելու եւ ես պատրաստականություն հայտնեցի, որ մեր փորձը գիտելիքները փորձենք մեկտեղել Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ղեկավարող հանձնաժողովի պատվիրակությանն ընդունել է նաեւ պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքում հանդիսավորության բացվել է համայնքային կենտրոն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանի ջրաբերտ պաշտոնաթերթի թղթակից Մերի Գրիգորյանը։ Համայնքային կենտրոնը կառուցվել է Հայաստան համայնական հիմնադրամի Ֆինանսիայի տեղական մարմնի հովանավորությամբ Արցախի կառավարության համասնասավորությամբ։ Չինությունը երկհարկանի է, որին մեջ կենտրոնացված է համագաղթյա սենյակ, գրադարան, գյուղապետարան, Իսկ հանդիսությունների սրահ 150 սեղանով կենտրոնի բացմանը ելույթ է ունեցել պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Իր խոսքում նա բարձր է գնահատել հիմնադրամի գործունեություն Արցախի զարգացման գործում։ Ելույթ է ունեցել նաև հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, ով նշել է, որ բնակչությունը ամուր կարճած է մայր հողին, որն ամենակարևորն է, իսկ հիմնադրամը Արցախի կառավարության հետ մեկտեղ կշարունակի իր ծրագրերը։ Միջոցառմանը սրտի խոսքի ասել Հայաստան համայնքական հիմնադրամի Արավ Վարդանյանի մզիրել են մերձակի գունանկար։ Ելույթով հանդես է եկել Գետավանի Լուղական համայնքի ղեկավար Արարատ Զաքարյանը։ Իր ելույթում նորակալությունը հայտնել Պետնախարարին հիմնադրամի տնօրինության ղեկավարությանը։ Ելույթ է ունեցել նաև Գետավանի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ռոզա Գրիգորյանը։ Այնուհետև դպրոցի աշակերտները հանդես են եկել մշակութային ծրագրով նորակառույց շենքի բացման պատիվը վերապահվել է համայնքի ղեկավար Արարատ Զաքարյանին, ինչպես շոկան քրիստի առաջնություն օգնել են քահանա Հովհանես ներկաները ծառայացել են ուրակառուց համակարգարանի սենյակների։ Նշենք, որ նման կենտրոններ հիմնադրամը կառուցել է նաև այլ համայնքներում։ Նման գործումը ոչ միայն անդրադառնում է գյուղի մի շարք խնդիրներին, այլև ապահովում այս կառույցների արդյունավետ ու համակարգված գործունեությունը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել Արցախի Կովսական եւ Լիբանանի Հանրապետության այնջար քաղաքների միջև։ Գովսական քաղաքի անունից հուշագիրը ստորագրել է քաղաքապետ Ռազմիկ Մարգարյանը, իսկ այն ջարդքաղաքի անունից քաղաքապետ Վարդգես Խոշյանը։ Հուշագրում մասնավորապես նշվում է, որ հավատարիմ մնալով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության գաղափարներին, կողմերը պայմանավորվում են երկու քաղաքների միջև տնտեսության, զբոսաշրջության, մշակույթի եւ այլ բնակավարներում փոխշահավետ համագործակցություն եւ գործնական կապեր հաստատել, նախաձեռնել եւ իրականացնել համատեղ ծրագրեր, ինչպես նաեւ կազմակերպել տարբեր ոլորտներում մասնագետների եւ փորձագետների փոխայցելություններ։ Հիշեցման կարգով նշենք, որ նախորյակին համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել նաև Արցախի Մարտակերտ եւ Լիբանանի Հանրապետության Բուրջ համուտ քաղաքների միջև։ Ստորագրման արարողությունների ներկա էին Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, Մերձավոր Արևելքում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Կարապետ Քեբաբջյանը Լիբանանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Սամվել Մկրտչյանը, Բուրչամուդի եւ Անջարի քաղաքային խորհուրդների անդամները Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում երեկ կայացել է Արմեն Դավթյանի Վաճագան Թակավորի սահմանադրությունը Արցախից Արցախ երալեզու հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն գրքի շնորհանդեսը, որին ներկա էր նաեւ մեր աշխատակից Վան Նովիկովը։ Արմեն Դավթյանի կազմած գրքի շնորհանդեսը նվիրված էր Վաչագան Վարեպաշտ Թագավորի կանոնական սահմանադրության ընդունման 1530-ամյակին։ Գրքում լուսաբանված են 5-րդ դարի վերջերին Արցախում ձևավորված թագավորության, ինչպես նաև Վաչագան Թագավորի կողմից ստեղծված ու աղվերնից համաժողովում ընդունված սահմանադրության հանգամանքները։ Ներկայացվում է Արցախում իրավական գիտակցության ձևավորման եւ պետականության ամրապնդման գործում այդ համանadrության դերակատարումը, սկսած վարչական բարեպաշտից մինչեւ Արցախի հանրապետություն։ Բացման խոսքում Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը մասնավորապես նշել է. Գիրքը ոչ միայն ներկայացնում է վարչական բարեպաշտի կազմած համանadrություն կանոնականը, այլ հետաքրքիր է նրանով, որ բավականին օգտակար եւ դեռևս անծանոթ փաստեր եւս արծացում են այս գրքի մեջ։ Խոսքը Արմեն Դավթյանի մասին է, պիտի շեշտենք, շնորհակալ գործ է կատարել եւ նրա խոսքը պիտի ասենք, որ համադրական է, որովհետեւ նրա արտահայտած յուրաքանչյուր միտք ունի որոշակի շարավիրներ, վեկտորներ, սլակներ, Շնորհատեսի մասին առավել հանգամանալի կարող եք լսել հանրային ռադիոյի խաչմերուկ հաղորդաշարի երկուշաբթի օրվա թողարկմանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շփաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ 50 թվականի մայիսի 10-ից մինչև մայիսի 17 նկատ ժամանակահատվածում մամնակամն ասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Ինչի հետևանքում մամնակամն ասվածքի ստացել 8 քաղաքացի։ Ներկայացնենք միայն վրայերթի դեպքերը։ Մայիսի 10-ին ժամը 8:40-ի սահմաններում 1956 թվականին ծնված Արամայիս Գասպարյանը իրեն պատկանող Honda ավտոմեքենայով Մայրաքաղաքի Իսակը փողոցի թիվ 5 կոտորա 25 հասցեում տեղակայված Armenia Insurance SP-ի դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթեի ենթարկել 2011 թվականին ծնված Տիգրան Գրիգորյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնակամնացվածքներով տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Մայիսի 11-ին ժամը 20:50-ի սահմաններում 1971 թվականին ծնված Արագած Վահանյանը իրեն պատկանող ՎԱԶ 21214 մակնիշի ավտոմեքենայով Մայրաքաղաքի Իսակը փողոցի թիվ 3 շենքի մոտ վրայերթի է ենթարկել 1985 թվականին ծնված Նարինե Եղյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնականացվածներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Մայիսի 15-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում 1995 թվականին ծնված Նվեր Բեգլարյանը վարելով Opel Vectra ավտոմեքենան Հեկիմյան փողոցի թիվ 4 շենքի բակում վրայերթ է ենթարկել 2009 թվականին ծնված Արսեն Դանիելյանին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնականացվածներով տեղափոխվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Մայիսի 15-ի ժամը 17:20-ի սահմաններում 1997 թվականին ծնված Արամ Իսանյանը իրեն պատկանող բաց 21074 ավտոմեքենայով Մայրաքաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 24 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրայորթի է ենթարկել 2008 թվականին ծնված Ինա Ղուլյանին, ինչից հետո առաջ ընթանալով բախվել Gold Star SP պատկանող Toyota RAV4 եւ 1980 թվականին ծնված Ալբերտ Գրիգորյանին պատկանող Ford Transit ավտոմեքենաներին։ Վրայերթի արդյունքում Ինաղուլյանը ստացած մարմնակամնասվածներով ներկայացվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնակամնասված քացնելու 7, գողության 2, խարդախության եւ փաստաթղթեր կեղծելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 117 ահազանգ,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 Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 499 վարորդներ, որոնցից 107-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 299-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 14-ը անստաբ վիճակում, 18-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։